Mais je le serai pour euh, ben, ce qui mon attachement à la défense des, euh, de notre projet de territoire et pour avoir été membre du Conseil des élus depuis euh, plus de 15 ans. Lujalde euh, proiektuunen euh, euh, de aurkezteniz, bada amabost urtekide naizela, espazio hortan proiektu handiak eraiki ditugu, bestalden ere lankidekin ikusiut, ean ene autagaitza zilegia eta onargarria zen, baina biztanda beste autagaitza batzu izan daitezkela. Un certain nombre de mes collègues. Après, bien sûr, je me soumettrai au principe démocratique, puisqu'il peut très bien, bien sûr, y avoir euh, d'autres candidats. Euh, je dois dire que euh, j'ai déjà réfléchi à cette question et que si Galdera hori deia pentsat eta kontseilu buru izendatu abaniz, beste elkarte elkiko elkikoniz, eta agian beste esnikatu batetatik ere. Beraz, ez dut beste kargu bat gehituko, alderantziz. Denbora ukan dezadan beste zerentzat, baina hori terazteunt ez dutela kargu euh, nazionalik, eta naiz eta bainoako hauzapez eta hiri elkargu buru izan, nire ardurak hortan gailitzen dira, gaur egun. Eke me, uh, me responsabilite hori.